էսթետիկ կենտրոնի կոսմետոլոգ Գյանա Գաբրելյանը գրեթե 1 տարի է ինչ աշխատում է դիոդային լազերով եւ մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց սարքի առանձնահատկությունները։ Դիոդային լազերը համարվում է վերջին սերնդի լազեր, որի բոլոր ռիսկային գործոնները հասցվում են մինիմումի, ինչպես բոլոր լազերային ֆոտոէպիլյացիաների, էլոս տեխնոլոգիաների, այնպես էլ դիոդային լազերը աշխատանքի հիմքում ընկած է օպտիկայի օրենքը, այսինքն գունակի միջոցով լույսը կլանվում է, հասնում է մինչև արմատ, այնուհետև ջերմային էներգիա է հաղորդվում մազարմատը սնուցող անոթին, դրանով իսկ քայքայում է այն։ Դիոդային լազերով էպիլյացիան մաշկը ընդհանրապես չի վնասում Երևանում մենք շրջանցում ենք վերնամաշկը, այսինքն աշխատում ենք բուն մաշկի հետ, ընդ որում կոնկրետ խորության վրա։ Խորությունը մինչև հենց մազարմատն է, այսինքն ինքը աշխատում է հենց մազարմատի հետ։ Կոսմետոլոգ էսթետի համոզմամբ դիոդային մազահեռացումը միանգամայն անվտանգ է, բացառությամբ մարդու օրգանիզմում արկա պաթոլոգիկ վիճակների, որոնց դեպքում լազերի լույսի ջերմությունը կարող է խթանիչ ազդեցություն ունենալ բոլոր պրոցեդուրաները ունեն հակացություններ, կոնկրետ դիոդային մազահեռացման մեջ հակացություններն են սնկային մաշկային ինֆեկցիաները, հղիության եւ կրծքով կերակրելու շրջանը, հակաբիոտիկների ընդունումը, ալերգիկ դրսևորումները, անոթների վարիկոզ հիվանդությունը, օնկոլոգիան, քրոնիկական հիվանդությունների սրման շրջանը, հերպես վիրուսի ակտիվ շրջանը եւ այդպիսի մի շարք այլ հակացություններ։ Յանա Գաբրելյանի խոսքով դիոդային մազահեռացումը ի տարբերություն այլ լազերների ունի բարձր գունային ճանաչողություն։ Այսինքն թույլ է տալիս հեռացնել թե կոշտ մուկ մազերը, այնպես էլ գունազրկված աղվամազերը, բացառություն ենք ասում մենակ ջերմակ մազերը, որոնք ոչ մի լուսային մեթոդով հնարավոր չէ վերացնել, քանի որ գունակ ընդհանրապես չեն պարունակում, այսինքն իրանք իրանց մեջ գույն չունեն։ Դիոդային էպիլյացիայի մասնագետից ճշտեցինք նաև, թե քանի այցից հետո կարող ենք վստահ լինել, որ անցանկալի մազերից վերջնականապես ազատվեցինք։ Կախված է ինչպես մաշկի, այնպես էլ մազի տեսակից։ Հիմնականում 4-ից 6 հաճախումը բավարարում է 30-ից 40 օր բարբերականությամբ, բայց կցանկանայի նշել, որ մեծ նշանակություն ունի հաճախորդի հաճախականությունը, այսինքն եթե հաճախում է բարբերաբար առանց բաց թողումների, հետևաբար ավելի շուտ է հասնում իր ուզած արդյունքին, քան արդեն այն հաճախորդները, ովքեր բաց են թողնում պրոցեդուրը։ Դիոդային մազահեռացման նախապատրաստվելիս հարկ է ածելիով սափրել անցանկալի մազերի հատվածը, սակայն կոսմետոլոգ էսթետի պնդմամբ հակացուցված է մազահեռացումն իրականացնել տարատեսակ դեպիլատոր քսուկներով ինչու հենց ածելիով, որովհետև այդ դեպիլատոր քսուկները կամ հենց էպիլատորները, որոնքով է որ մենք օգտագործում ենք, դրանք հենց արմատից հանում են մազը, չէ՞։ Այդ մազը հանելուց հետո ինքը արդեն այդ դիոդային լազերը, որ թափանցումը արդեն իր ամաշկի մեջ, այնտեղ արդեն արմատ չունի։ Ինքը չի կարողանում ոչ մի բան այնտեղ չկա, որ ինքը ներազդի այդ արմատի վրա։ Դրա համար հենց կտրում ենք ածելիով, հետո արդեն աշխատում ենք մաշկի հետ։ Ցավի հանդեպ զգայուն մարդիկ տարատեսակ էսթետիկ միջամտությունների դիմելիս նախ եւ առաջ հետաքրքրվում են, թե ինչքանով է պրոցեդուրան ցավոտ։ Ոստի մասնագետի հետ նաեւ այս մասին են խոսել կարող է մարդ լինի հաճախում օրինակ բակերի այս մազերի մազահեռացման պրոցեդուրային ինքը դա շատ նորմալ է տանում իր համար ցավոտ չի բայց մարդը կա իր համար ցավոտ է դա այսինքն դա արդեն կախված է մարդու օրգանիզմից իր ցավի դիմադրողականությունից է կախված եթե էլոս տարբերակը որանում ենք ինքը ուղղակի տակություն է զգում իրանից ձիոդային տարբերակը մի քիչ ցակոցներ կա իր մեջ ցակոցներ է զգում բայց կա օրինակ հանգիստատան մարդ կա նայեց։ Կախված լազերային մազահեռացման տիպից եւ սարքից գները կարող են երբեմն շատ տարբեր լինել կարող եմ նշել, որ դիոդ մազահեռացումը մի քիչ գնային առումով ավելի բարձր է, քան էլոս մազահեռացումը։ Այսինքն, եթե օրինակ Էլոս մազահեռացումի հաճախականությունը կազմում է, ասենք 6-ից 8 անգամ պետքա հաճախես բարբերաբար, որ մազը ամբողջությամբ վերանա, այսինքն ազատվենք այն անցանկալի մազերից, ձեոդային տարբերակը արդեն 4-ից 6 հաճախականությունը արդեն բավական է։ Լազերային մազահեռացման մասնագետ Հասմիկ Խաչատրյանը էլոսեպիլյացիայով սկսել է զբաղվել 2020 թվականից եւ 2 տարիների ընթացքում հասցրել է գործնականորեն ստուգել մեթոդի էֆեկտիվությունը։ Էլոս մազահեռացումը անցանկալի մազերի հեռացման մեթոդ է, այն հիմնված է լազերային եւ ֆոտոեպիլյացիայի գործողության վրա եւ համալրված է մազահեռացման ընթացքում մաշկի պաշտպանողության հատուկ մեթոդիկայով։ Մազահերացումը կատարվում է տարվա բոլոր եղանակներին, քանի որ կինը միշտ պետք է լինի խնամված եւ հմայիչ։ Էլոսը անցավ է եւ բավականին արագ։ Մաշկի վրա որևէ հետք չի թողնում, եթե հետևեն բոլոր կանոններին։ Ըստ այդմ, ամառվա շրջանում չի թույլատրվում երկար կանգնել արևի տակ։ Ես աշխատում եմ գերմանական սկին սարքով, որը ինձ հնարավորություն է տալիս աշխատել եւ դեմքի եւ մարմնի տարբեր մասերում լավ արդյունքի հասնելու համար պետք է հետևել մասնագիտական բոլոր ցուցումներին եւ գնալ պրոցեդուրաներին կոսմետոլոգի նշած ժամկետներում։ Եթե ժամկետները չեն պահպանվում, արդյունքը կարող է ուշանալ, ինչը նշանակում է, որ կարիք կլինի հավելյալ այցերի ու հետևաբար ավելորդ գումար վատելու։ Պետք է հաճախել ճիշտ ժամանակին։ Սկզբում 21-րդ օրը Երբ ձևավորվում է մազարմատը, դրանից հետո երկարացնում ենք այս ցիրի միջև ընկած ժամանակահատվածը, որովհետև մազարմատն ավելի դժվար է ձևավորվում եւ կարիք չի լինում ավելի շուտ կանչել հաճախորդին։ Հասմիկ Խաչատրյանը նշում է, որ լավ արդյունքը գրանցվում է միջինում 8-ից 12 այցի դեպքում, բայց ցույց չափորոշիչ չկա, քանի որ շատ բան կախված է այցելուի օրգանիզմից եւ մազի տեսակից։ Կարող է պետք լինել 5 կամ 7 այց, եթե հաճախորդը ունի որևէ հորմոնալ խնդիրներ։ Եթե հաճախորդը ունի հորմոնալ խնդիրներ, խնդիրներ կամ օգտագործում է որոշակի վիտամիններ, այդ պարագայում այցերի քանակն ավելի շատ է լինում։ Հիմնականում այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն հորմոնալ խնդիրներ, խորհուրդ է տրվում ավարտել բուժման կուրսը, հետո անցնել էլոս էպիլացիա։ Քանի որ հորմոնալ խնդիրներ ունենալու դեպքում մազարտադրությունն ավելի արագ է կատարվում եւ դրանց դեմ պայքարելն ավելի դժվար է։ Կուրսն ավարտելուց հետո կարիք է լինում տարին 2 կամ 3 անգամ կատարել պրոֆիլակտիկ այց։ Մազահեռացման լազերային միջամտության տարբերակները շատ են եւ տարեց տարի ավելանում են։ Ոստի մասնագետից հարցրինք, թե ինչու է որոշել կոնկրետ ELOS լազերով աշխատել։ Ինչու եմ ես ընտրել ELOS, որովհետեւ համեմատած այլ տարբերակների հետ այն ամենաանվտանգն է, քանի որ ազդում է միայն ենթամաշկի վրա եւ կոնկրետ մազարմատի վրա եւ ունի բարձր էֆեկտիվություն։ Անվտանգությունն առաջին բանն է, որը հետաքրքրում է լազերային մազահեռացման դիմող հաճախորդին, եւ մասնակետի պնդմամբ Էլոսի պարագայում հաճախորդը կարող է միանգամայն հանգիստ լինել։ Էլոսը ընդհանրապես առողջությանը վնաս չի հասցնում, սակայն ունի հակացություններ։ Հակացուցված է նրանց, ովքեր շաքարային դիաբետ, քաղցկեղ, ինչպես նաեւ մաշկային հիվանդություններ ունեն ինչպես նաև խորուրդ չի տրվում հղիներին եւ կրծքով կերակրող մայրերին, քանի որ իրենց հորմոնալ դաշտը լրիվությամբ կարգավորված չէ եւ կարող է էֆեկտիվ չլինել։ Սակայն դրա համար բավականն է կատարել մեկ այց, եթե տալիս է էֆեկտ, շարունակում ենք կուրսը էլոս էպիլյացիա, եթե ոչ, բավարարվում ենք դրանով։ Քանի որ լազերային մազահեռացման Ալեքսանդրիտային տարբերակ դեռևս Արցախում չի գործում, ուստի մեթոդի մասին խոսել են Երևանի Prolaze լազերային կենտրոնի կոսմետոլոգ էսթետ Մարինա Ղազարյանի հետ։ Ալեքսանդրիտային լազերային մազահեռացումը համարվում է ռադիկալ մազահեռացման ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը եւ ճանաչված է ամբողջ աշխարհում։ Այն իրականացվում է Gentle Lace Pro, Gentle Lace Pro U, Gentle Lace Max Pro U վերջին սերնդի սարքերով։ Արտադրող Candela-ն էսթետիկ բժշկության ոլորտում համարվում է ոսկե ստանդարտ։ Մարինա Ղազարյանին նույնպես հարցրել ենք, թե քանի պրոցեդուրա է անհրաժեշտ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար Ալեքսանդրիտային լազերի դեպքում։ Իրականում ամեն մի օրգանիզմ տարբեր է արձագանքում, որովհետև կապ ունի օրգանիզմի հորմոնալ ֆոնը։ Եթե ճունեք հորմոնալ խնդիրներ, եթե ձեր մազը, մաշկը համապատասխանում են հենց ալեքսանդրիտային մազահեռացմանը, ապա էֆեկտիվությունը գրեթե 5-ից 8 անգամ է տրվում, բայց լինում են դեպքեր, որ նույնիսկ 3 անգամից կամ 2 անգամից կամ 4 անգամից անսպառ վերանում են մազերը։ Դրա համար խիստ եւ հստակ պատասխանել թե քանի անգամից կվերանան մազերը, դա ես համարում եմ ինքս սխալ։ Ալեքսանդրիտային մազահեռացման մասնագետը նշում է, որ լազերի այս տեսակն ունի կոնկրետ հակացուցումներ, Ոստի ռիսկերը չեզոքացնելու համար իր պացիենտների հետ նախ մանրակրկիտ խորհրդատվություն է անցկացնում։ Հակատություններ են համարվում շաքարային դիաբետը, էպիլեպսի կամ երևանյան հիվանդությունը, համարվում է մաշկային որոշակի հիվանդություններ, էկզեմա, պսորիազ, վիտիլիգո, համարվում է նաև հակատություն հղիությունը, չնայած նրան, որ շատ կարճ է խորությունը 2 մմ խորությունը 750 նանոմետր, այսինքն հյուսվածք չի ներթափան անցում եւ բնականաբար վնաս չպետք է տա աղիությանը, բայց ցանկալի չէ։ Հակացությունների շարքին են նաեւ պատկանում օնկոլոգիական հիվանդությունները, հակացում է համարվում նաեւ արևայրուքը, այսինքն եթե դուք մուք եք, արևից հետո եք, ապա այն համարվում է հակացում։ Որոշակի անտիբիոտիկների ընդունում Ի տարբերություն այլ լազերների ալեքսանդրիտայինի դեպքում անցանկալի մազերը չեն սափրվում, այդուհանդերձ պրոցեդուրայից անմիջապես հետո էֆեկտը տեսանելի է։ Քանի որ լազերն իր հիմնական միջամտությունից զատ նաև տեղում վերացնում է անցանկալի մազերը։ Այսինքն, եթե դուք դեմքի վրա ունեք մազեր, մոտենում եք պրոցեդուրային, ապա միանգամից առանց մազ հեռանում եք։ Դեմքի մազերը բացարձակ չեն սափրվում եւ չեն կտրվում։ Ինչպես նաեւ տարբերություն է համարվում ալեքսանդրիտային մազահեռացումը ուղղահայաց ազդում է մազարմատի վրա, այսինքն նա միակն է, որը ունի փնտրելու հատկություն, փնտրում է որտեղ տեսնում է սև մազարմատը, սև պիգմենտը միանգամից ազդում է նրա վրա։ Կարծում եմ մի շարք այլ տարբերություններ էլ կան, բայց ամեն մի ապարատ աշխ աշխատում է յուրովի եւ հաճախորդը կարծում եմ ինքը պետք է անմիջապես հետաքրքրվի, անկարթա եւ որը որ իրեն ավելի հաճելի է, ապա ընտրի այդ տարբերակը։ Էպիլյացիայի պրոցեդուրայի գնալիս կարևոր է, որ մաշկը լինի բացարձակ մաքուր այսինքն ցայվելուց հետո, եթե նույնիսկ օրվա ընթացքում աշխատանքի աշխատանքից հետո է գալու, այդ ընթացքում ոչ մի տեսակի կրեմներ, սպրեյներ չօգտագործի։ Նույնիսկ եթե կատարվելու է թևատակի մազահեռացում եւ օգտագործել է դեզոդորանտ, այն պարտադիր պետք է մաքրվի։ Պրոցեդուրայից առաջ կարևոր է կարճ մազերմատը, եթե այն կատարվելու է մարմնի հատվածներում, հա, օրինակ ջիրեն ոտքեր, բիկինի զոնայում, որովհետեւ եթե երկար մազը հենց կարող է մաշկի թեթևակի արյ հետևանքներ առաջանալ։ Ընդհանուր առմամբ այլ ցուցումներ չկան, իհարկե արդեն մասնագետը խորհրդատվություն կունենա հաճախորդի հետ, կհասկանա ալերգիկ ռեակցիաներ ունի եւ այսքանը։ Արմինե Իգնատիևան լազերային մազահեռացման ոլորտում նորեկ չէ։ Սկզբից աշխատում էր Էլոս լազերով, բայց վերջին 7 ամիսներին աշխատում է հիբրիդային մեթոդով։ Հիբրիդային մազահեռացումը դա 3 լազերի համատեղությունն է, ունի 3 լազերի խորություն։ Ինչպես է կատարվում մազարմատի քայքայումը, մեր օրգանիզմում պետք է ունենանք հատուկ նյութեր, այդ նյութերից մեկն է մելանինը։ Մելանինը կատարում է կլանող ֆունկցիա, իսկ մելանինը ունի 3 ֆրակցիաներ էոմելանին, որը պատասխանատու է մուկ մազարմատի, ֆեոմելանին, որը պատասխանատու է բաց գունավորման մազերի հետ եւ նեյրոմելանին, որը գտնում է գլխողեղի հատվածում։ Իսկ մազին էլ ունի 3 աստիճան՝ ակտիվ, пассив, քնած։ Մենք աշխատում ենք մենակ ակտիվ շրջանի մազերի հետ, իսկ բարբերական այցերի ժամանակ, որը 6-ից 8-ն են, մենք կարատարում ենք մազի վերացում։ Խորհուրդ է տրվում պրոֆիլակտիկ տարին 2 անգամ պրոցեդուրան կրկնել Քանի որ լազերն աշխատում է ակտիվ մազարմատների հետ, իսկ մենք ունենք նաև քնած փուլում գտնվող մազարմատներ, որոնց հետ լազերը կարողանում է պայքարել միայն դրանց ակտիվացումից հետո։ Առավելությունը նայն է, որ հիբրիդային մազահեռացումը առաջինը ինքը ամենաանվտանգն է, որովհետև մաշկային հյուսվածքների հետ ինքը չի աշխատում, դրա համար ինքը ռիսկային չէ։ Առավելությունը նաև նաև որ ինքը աշխատում է 4 ֆոտոտիպ մազերի հետ, աշխատում է 6 ֆոտոտիպ մաշկի հետ, ալբինոս տեսակի հետ, որը մելանինի քանակը ինքը շատ քիչ է կամ բացակայում է, ոչ միայն աֆրո ամերիկյան մաշկի ֆոտոտիպի հետ։ Արմինե Իգնատիևան իր պրակտիկայում շատ է առնչվում տարբեր միֆերի։ Դրանցից ամենահաճախ հանդիպող միֆն այն է, որ լազերը բացասական ճառագայթներ ունի եւ դրանք անցնում են ամբողջ մարմնով վնասելով մարդու օրգան համակարգերը որը անհնարին է, որովհետև մեզ ունենք տրված նանոմետր, որը 1064 նիոդիմային է, Ալեքսանդրիտը 755, դիոդը 800։ Լսում եմ, որ հակացուցված այն կանանց, որ պլանավորում են հղիություն, բայց իրականության հետ կապ չունի, որովհետև ինքը ոչ մի ազդեցություն չի թողում կանացի օրգանների վրա։ Բացի լազերային մազահեռացման մասնագետներից մենք հարցում ենք իրականացրել նաև Արցախի մայրիկների ակումբում հասկանալու համար, թե որ լազերային մազահեռացման տարբերակներ կանանց շրջանում ավելի մեծ վստահություն վայելում։ Պարզվում է, լազերային էպիլյացիայի տարբերակում կանայք միանգամայն տարբեր եւ իրարամերժ կարծիքներ ունեն։ Միակ տարբերակը, որի շուրջ կանայք համակարծիք են, ասեղային էպիլյացիան է։ Ոստի մեր հետագա հաղորդումներից մեկն էլ կնվիրենք ասեղային մազահեռացմանը։ Մնացեք Արցախի հանրային ռադիոյի հետ եւ ամեն Կիրակի ժամը 14:10 եւ 19:00-ին կհանդիպենք մայրիկների անկյունում։